บุ๊กทูห้าสิบห้าเอลลิเบชเอลลิเบชการทำงาน çalışmak çalışmak คุณทำอาชีพอะไรคะ Meslek olarak ne yapıyorsunuz? Meslek olarak ne yapıyorsunuz? สามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ Kocam doktor. Kocam doktor. ดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมง Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum. Ben yarım gün hemşire olarak çalışıyorum. อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญ Yakında emekli olacağız. Yakında emekli olacağız. แต่ภาษีสูงมาก Ama vergiler yüksek. Ama vergiler yüksek. และค่าประกันสุขภาพก็สูง Ve hastalık sigortası yüksek. Ve Hastalık sigortası yüksek. หนูอยากเป็นอะไรในอนาคต Ne olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? หนูอยากเป็นวิศวกร Mühendis olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Üniversitede okumak istiyorum. Üniversitede okumak istiyorum. ดิฉันเป็นพนักงานฝึกหัด Ben stajyerim. Ben stajyerim. ดิฉันมีรายได้ไม่มาก Fazla kazanmıyorum. Fazla kazanmıyorum. ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ Yurt dışında staj yapıyorum. Yurt dışında staj yapıyorum. นี่คือหัวหน้าของดิฉัน Bu benim şefim. Bu benim şefim. ดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดี Hoş arkadaşlarım var. Hoş arkadaşlarım var. เราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมอ Öğlenleri hep kantine gidiyoruz. Öğlenleri hep kantine gidiyoruz. ดิฉันกำลังมองหางาน İş arıyorum. İş arıyorum. ดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว Bir yıldır işsizim.